Що ж діяти? Куди сховатись? Та навкруги все вбитолочене, жодного кущика чи деревця, а над ним лише рівний та високий мур. Повільно, з пронизливим, моторошним репінням, розгойдуючись, відчинялася брама. Молодий ярл, розтовхуючи людей, кинувся в рятівний прохід. Кочівники помітили його високу постать заламентували, загалайкали, вдарили кони, припадаючи до самісіньких грив. Переляканий народ посунув у брему, збиваючи й топчучи немічних і вайлуватих. Вершники, розмахуючи ногаями на всебіч, зуміли пробитись крізь тісні вуціл. Ось ось нас доженуть Ольга. Край мока він угледів, як один із кочівників намутує на лікоть аркан. Замить Ця гадюка знову вчепиться за шию. Сонячний струмінь пробив вежу, виплюснувся на бруківку вулиці, розбризкуючи краплі світла. За брамою кілька воїнів, високих, довгоруких, спираючись на списи, регочуть з нажаханням людей, що свігукують. Та ніхто не розуміє їхньої мови. От тільки Ольг у варяги. На поміч. гукнув до них Ольг. Порятуйте від кочівників, захистіть, родочі. Воїни кинулись до нього, заступили, виставили поперед себе списи в очах рішучість і холодна відвага. Вершники, зупинившись, пасли очима Ольга за їхніми спинами, але відбивати не наважились. Разом ударили на гаями коней, розвернулись і вилетіли з брами. Молодий ярус неможно притулився до нахололої за ніч стіни, підвів голову, знайшов поглядом ту вежу, через яку до міста входило сонце, і посміхнувся. Тільки тепер він повірив у свій порятунок. Весняна повінь несла річку між глинистими високими берегами, тісно воді тому й нуртує, пирскає піною, родою, мов кров. Та це тільки зір воїна так її сприймав. Бо давно вже тут, під стінами Новгорода, не лунав гук бойовиська, не кресалися мечі, не вихоплювався з грудей конаючого воїна передсмертний зойк. Ольг в задумі дивився на нестримний плин ріки могутні сосни, які суцільною стіною заступали півнеба. Час від часу зиркав угору, сподіваючись угледіти журавлів, які мають саме о цій порі вертатись з далеких країв додому. Так, саме додому. Бо вже не одне літо живе Ольг на цій землі, називаючи себе за руським звичаєм Олегом, не мечем відчинив браму града а обіцянками бути тут заступником і тримати у граді лад. Уже і Рурик помер, з яким вони пройшли княжити сюди, залишивши йому свого сина Ігоря, чиясь тінь лягла поруч, довга і чорна. Тривожне перечуття стисло серце. Рвучко обернувся, назустріч із глибоких западин темний вогонь очей. Перед ним стояв худий, високий чоловік, довга борода посічена сивиною. Щось у погляді, у постаті знайоме, але далеке-далеке. І раптом пам'яті сплинуло зблиск меча над головою Елза, скольдові виболошені очі, безрукий раб. Мой ти? Вигукнув і рушив до нього, схопив за гості плечі. Я знав, що ти прийдеш до мене, знав. Замовк, бо стисла в горлі. Та прибулець відхилився. Суворо мовив. На силу добивсь до тебе, князю. Скільки ж літ виглядав тебе у Киянграді, не вірив, що згинув в полоні. А ти тут лад чиниш. Пощо до нас не із своєю силою? Аскольд зовсім розперезався.